ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني فقوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني فقوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني والذي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني وخطاك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Slava i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. njemu se utječemo od zla naših duša i od naših loših dijela i postupaka, svjedočimo da nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov posljednji poslanik. A zatim, draga moja braćo po dinu, i cijenjene sestre, dragi vjernici, meni je u istinu velika čast i zadovoljstvo govoriti večeras u ovoj Allahovoj kući, u ovom našem mesđidu, ovakvom auditoriju. Pred ovim prepunim mesđidom okrenut prema vama gledajući ova svjetla vjernička lica, zaista je vjerničko srce ganuto do suza zbog ovakvog prizora. I dozvolite mi da vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala poselamim našim islamskim pozdravom i pozdravom stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovaj mesjid, braćo i sestre, ni blizu po svome sadržaju i po ambijentu i ova džamija Jahja Pašina ne liči Jahja Pašinoj džamiji iz 86. godine kada sam ja u prolazu pošto sam služio vojskom u Partizansku, u Ohridu i Titovom Velesu, navratio da klanjam namaz, tada je ta džanija bila prazna. Bila je prazna. U njoj su podne namaz klanjali imam dvojica starih muslimana i nekoliko naših starih muslimanki. Međutim, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala je htio da se situacija promijeni, da se muslimani Makedonije, muslimani Skoplja, osvijeste i vrate svojoj vjeri, da se vrate izvoru svoga ponosa i svoga dostojanstva i sreće i prosperiteta na obodva svijeta. Ovo je, braćo i sestre, dokaz. Najjači i najbolji dokaz da je Islam neuništiva vjera. Da je Islam jedino priznata vjera kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Islam jedini pravi put. Jedini pravi put za kojim, za kojim čeznu ljudske duše. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون On je onaj koji je poslao svoga poslanika sa jasnom uputom, sa jasnom uputom i istinom, da je uzdigne iznad svih drugih vjera. iznad svim drugim vjera, makar to bilo krivo nevjernicima, makar to bilo krivo mnogobošćima. Dakle, ovo je dokaz da islamu dolaze i muslimanima, inša Allah, bolji dan. Da svijetla budućnost čeka naše mlade generacije, inša Allah. Generacije muslimana koje su pred nama i koje dolaze, dolaze e, poslije, poslije ovih generacija. Ne samo to, a mi znamo šta su sve neprijatelji Islama radili i šta rade. Šta rade da utrnu Allahovo svjetlo. Šta rade da utrnu Allahovo svjetlo. Međutim, njihovi pokušaji su pokušaji ahmaka i ljudi bez pameti koji pokušavaju sa zemlje da utrnu svjetlo sunca. Svojim puhanjem u sunce svjetlu sunca ništa neće, neće nauditi, nauditi ti, ti pokušaj onih koji pameti nemaju. I koji misle da mogu na taj način utrnuti Allaha u svijetu. I ne samo to, i ne samo to, nego sve te spletke se razbijaju njima o glavu. Allah hoće ne samo da se muslimani vrate islamu, jer su bili bacili za leđa izvor svoga ponosa, Kur'an i sunnet poslanika sa veselne, nego da i ostali ljudi svih nacija i boja nađu smiraj svojoj duši u islamu. Mi smo sinoć u džematu Labunište imali predavanje isto ovako i druženje poslije toga sa onima koji su se netom vratili islamu, odnosno primili islamu Mladići koji su makedonci ili srbi ili hrvati ili englezi, <laughs> nije bitno ko su, nije bitno ko su, prihvataju islam, prihvataju vjeru, po kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala ljude stvorio. To je prirodna vjera koja odgovara svakom čovjeku. Svakom čovjeku. Kaže uzvišeni, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأكن وجهك للدين حنيفا فكرة الله التي فطر الناس عليها okreni svoje lice prirodnoj vjeri po kojoj je Allah Đelešanuhu stvorio ljude Dakle, svaka duša nosi tu fikru, nosi taj pečat tevhida, nosi pečat tevhida. I kad dođe dan da sazna nakon, nakon zabude, nakon lutanja u mraku, da ugleda svjetlo istine prepoznaje. Prepoznaje i ne može prepoznati u istinu nigdje osim u islamu, jer istina je jedna. Istina, jedan je pravi put. Jedan je pravi put. Dakle, to je veličina islama. Pogledajte, mi se apsolutno ne poznajemo, nismo se nikada sreli ni vidjeli. Ali se naše duše prepoznaju. Srodne su bliske. Kao da smo stalno zajedno. Kao da smo stalno zajedno. To je islam. To je islam. Vjera koja ne gleda ljude po njihovom izgledu, po boji kože, niti, niti, po, bilo kakvom, niti po bilo kakvim drugim aršinima, osim po jednom aršinu. Ja, ejuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unta, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo. I na narode, i plemena vas dijelimo. Zašto? Zašto? Je li zbog toga da bi se međusobno gožili, ubijali, svađali? Ne. Li ta'araku, da bi se međusobno upoznavali. Da bi se upoznavali. Kod Allaha su najbolji od vas oni koji ga se najviše boji. To je pravilo i to je princip Islama koji će ostati važeći do sudnjega dana. Do sudnjega dana. Onaj ko je najbolji vjernik, ko se najviše pridržava Islama, ko najbolji, najpreciznije sjedi Kur'an i sunnet i dosljedno sprovodi principe vjere Islama u svome životu, On je kod Allaha najbolji. On je kod Allaha najpriznatiji, makar bio najsiromašniji. Makar bio u očima ljudi najneugledniji. Najneugledniji. Zbog tog principa, zbog veličine tog principa, koji odgovara ljudskim dušama, kako smo rekli, Islam primaju ljudi svih nacija i svih boja. Jusuf Islam, nekadašnji Kate Stevens, jel? je tražio istinu između ostalog, kao mnogi današnji mladići i djevojke, i mnogi muškarci i žene iz svih nacija, traže istinu jer duša teži ka istini. Duša teži ka istini. Allah je takvom stvorio i nije zadovoljna dok ne nađe istinu. Pa tražio, čitao knjige, prebirao, nema nigdje smiraja. Nema smiraja za dušu. Kada se susrao sa Kur'anom, otvorio je Kur'an i prvo što je pročitao bilo je Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. I šta je rekao? Evo adrese. Evo adrese gdje se trebam javiti. Jasna stvar ko dan. Moj život, moj život treba da i svako moje kretanje i mirovanje, moja dobra djela, moje dobročinstvo prema ljudima, ono što ja radim od dobra treba da bude u ime Allaha. Ako nije u ime Allaha, onda nema srhe i nema smisla. Nema smisla i tu je duša naša smira. I ne samo njegov, nego mnogih, mnogih drugih. Dakle, to je, braće i sestre, vrijednost Islama. I kad se ta duša smiri u Islamu, nema cijene. Nema cijene za koju bi je ostavila. Kažu, Islam se širio silom. Jel? Sabljom se širio za 500 godina koliko su osmanlije vladale na ovim prostorima, da se islam širio silom, ni jedan nemusliman ne bi ostao. Ni jedan nemusliman ne bi ostao na zemlji. Naprotiv, naprotiv, kako će se islam širiti silom, kad je pravilo u islamu, temeljno pravilo, za koje su znale sve halife, a da ne govorimo islamski učenjaci, i svaki musliman i muslimanka, la ikrahe fi din, kad se beje na rušdu minel gaj. Nema prisiljavanja u vjeru. Nema prisiljavanja u vjeru, kaže uzvišeni. Pravi put se jasno razlikuje od zabude. Pravi put se jasno razlikuje od zabude. Kažu islamski učenjaci, zašto? kakva je pouka ovome, kakav je komentar i tepsir ovoga ajeta. Nema prisiljavanja u vjeru. Zato što je istina kao takva, ona odgovara ljudskim dušama i kad je pročitaju, kad je vidje, samo oni koji su zaista sami sebi zulumšari, koji su nepravedni prema sebi, neće je prihvatiti. Iznesi je kako treba pred bilo kojeg kršćanina, pred bilo kojeg židova, pred bilo kojeg gušnika, na najljepši mogući način, bez uvreda, bez vrijeđanja, bez omalovažavanja, prenesimo ju kao čovjeku, kao insanu, koji ima vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema sumnje da neće kazati to je istina. Prihvatio ne prihvatio. A to je istina koja odgovara njegovoj duši. Koja odgovara njegovoj duši. Kad će je on prihvatiti i hoće je prihvatiti, to je sad njegov problem. To je njegov problem. Dakle, ne Istina je jasna. I kad je spoznaš, hoće je prihvatiti, neće što je do tebe. Ali nema dokaza protiv te istine. Da kada je sva nešto je drugo, istina nije to. I druga stvar, nema prisiljavanja u islamu zato što se, ako, ako si silom prihvatio islam, ne broji to kod Allaha Đelešanu. Neće biti kabul. Allah ne prima takvu vjeru. Jer čovjeka možeš natjerati da čini određenu stvar, ali ga ne možeš natjerati da te voli. Znači, njegovo srce nije u tvojoj ruci. Ti ne upravljaš njegovim srcem. Našim srcima upravlja gospodar svjetova. I on upućuje koga hoće. A u zavodu ostavlja koga hoće. Dakle, shodno s onim što Allah zna a s, svojim apsolutnim znanjem šta je u ljudskom srcu. Čemu teži ta duša? Dakle, to je veličina islama. I zbog toga, braćo i sestre, želim da spomenem, dakle, još nešto vezano za tu imansku vezu. Za tu bratsku vezu kojom nas je vezao gospodar svjetova pa se naše duše razumiju, pa ne moramo jedni drugima političit, ne moramo jedni drugima podilazit, ne moramo se posebno pripremat da priđemo jedan drugom, pa da koristimo nekakvu diplomaciju međusobno, jel? Nego prilaziš muslimanu, poselami se sa njim, odma ste bliski. Odma ste bliski i znate šta ćete prizeti razgovarat. Nema filozofiranja. Nema filozofiranja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, govoreći o toj imanskoj vezi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله سبحانه وتعالى يوديني وسرت سميه الله الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم الله يوديني وسرت فيرنيك سرت مهاجرة جنسارية لسيتي محمد محمد potrošio sve što je na dunjaluku, ti nikad ne mogu ujediniti. Ne bi ih mogao vallahu ujediniti. Može ljude ujediniti nekakav dunjalučki interes, biznis, e, borba za vlast, ovo ili ono, borba za ugled. Kad nestane tog dunjalučkog interesa, nestaje naših veza, nestaje našeg prijateljstva. Ovdje je samo istinsko bratstvo i istinsko prijateljstvo kod onih koji sede Kur'an sunnetu. Zbog toga, zbog toga, Islam je iznad svih drugih vjera koje su ljudi izmislili. I zbog toga se muslimani vole u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I pomažu se u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Osjećaju i se osjećaju jedni, jedni, jedni s drugima. Jedni s drugima. Jer kaže uzvišeni, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Zašto? Ja'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Naređuju dobro, a zabranjuju zlo. To su istinski prijatelji. To su istinska braća i sestre. I to je ono što ih veže. Nema drugih interesa ni drugih veza. Nema drugih interesa drugih veza. Kada se dvojica shaba srela i poselamili rukovali, kaže jedan drugom, znači da je rekao Resul sallallahu aleyhi wa sallam, kada se muslimani, kada se dvojica muslimana ili vjernici e, e, ili dvije vjernice sretnu pa se poselame pa se poselame i rukuju sa njih spadaju grijesi kao što suho lište spada sa grana pod jakim vjetrom kaže kako je to lahko ovaj drugi kako je to jednostavno a ovaj mu odgovara ne reci da je jednostavno ne reci da je lahko zar ne znaš da Allah kaže da si ti potrošio sve što je na dunjaluku ne bi ih ujedinio Wallahi nije lahko. Nije lahko da nema te vjere, da nema imana, ne bi mogo niko ujediniti ta srca. Ali Allah hoće da budu jedinstvena. Muhammedu Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد je Allahu poslanik a njegovi sredbenici su žestoki prema nevjernicima, a samilosni među sobom. A samilosni među sobom. Dakle, to je odlika istinskih vjernika i vjernica. samilost među muslimanima, vole se ima Allaha Đelešanu, pomazu se ima Allaha Đelešanu, nema nikih drugih interesa. Nemaju nikakvi i osjećaju potrebu da se pomažu i da se vole. Kaže Abdullah ibn Omer, radi Allahu Karanuhuma, plaha, kada bi, kada bi stalno postio na filu i nikada ne bi mrsio, nikada ne bi jeo. I kada bi stalno klanjao na filu namaz, nikada ne bi spavao. I kada bi sav svoj netak podijelio na Allahovom putu, Ali pored svega toga, ako ne bi imao ljubavi prema muslimanima, ništa mi ne bi koristilo ovo, ovaj moj valj. Ništa mi ne bi imao. Dakle, to je ta istinska veza koja treba da krasi pravi vjernike, pravi muslimane i muslimanke koji se istinski Allaha boje i koji se nadaju zbog toga njegovoj, njegovoj nagradi. Zatim, braći i sestre, upravo zbog toga, zbog snage i važnosti tevhida, važnosti tevhida, te riječi zbog koje je Allah stvorio nebesa i zemlju. Riječi zbog koje je Allah stvorio nebesa i zemlju. Govorit ćemo o našem povratku islamu, odnosno o jednoj osobini koja nedostaje danas kod muslimana. Musa alaihi sallam je tražio od Allaha Đerlešanuhu da ga poduči, da ga poduči doli kojom će ga posebno moliti u posebnim trenucima. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da izgovara la ilaha illa Allah. Musa alaih selam kaže, ja rab, ja rab, svi muslimani izgovaraju la ilaha illa Allah. Ima nešto posebno, ima neka posebna dova. A Allah subhanahu wa ta'ala mu objavljuje i kaže, o Musa, tako mi moje uzvišenosti i veličine, kada biste sedam nebesa i sedam zemalja stavilo na jedan tas vage, a na drugi ta svage la ilaha illa Allah, šta bi prevagnuo? Prevagnuo bi la ilaha illa Allah. Prevagnuo bi la ilaha illa Allah. Kuće ti bolja dova. Zar ima nešto vrijednije? Zar ima nešto vrijednije od toga? I to je ono s čim se trebaju muslimani i muslimanke ponositi. Ponositi. Nema većeg ponosa od toga. I niti ima veće istine od te. Zato ćemo, braće i sestre, spomenuti stvari koje su vezane za ubijeđenost i sigurnost i pouzdanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno u temelje istine vjere, u temelje istine vjere i konačno u pobjedu istine bez obzira što nam se čini i što će nam se činiti ili što bi nam se činilo da se islam i muslimani nalaze u krizi. Da su islam i muslimani poniženi. Da je islam u teškoj situaciji i teško i teškom halu. Ova je osobina uzrok mnogih naših posrtanja, mnogih naših poniženja. Zašto? Zato što mnogi muslimani još uvijek ne znaju, ne poznaju dovoljno svoju vjeru. Ne poznaju i ne razumiju principe, principe Islama. Danas je kod mnogih muslimana i to je hak, to je istina, to je istina. Pouzdanje i oslonac na Allaha zadnja stvar. Zadnja stvar, ako mi ide dobro trgovina, ako mi ide dobro posao, sve mi je po taman, šušira Allahu na kraju. Pa na kraju, ako sa, neću zaboraviti ni Allaha, želežem. Do, međutim, ako ne ide kako treba, onda se Neću nisjeti ni Allaha Želešanu. A ako ide kako treba, nije na odmet da na kraju kažem i alhamdulillah. Alhamdulillah, dobro je. Dobro je. Međutim, treba da bude obrnuto. pouzdanje i sigurnost u Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu pomoć i osnovac na gospodara svjetova mora biti i na početku i u toku djela i poslije, i poslije samog djela. Kaže uzvišeni, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير O ti koji svu vlast imaš. Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš od koga hoćeš. Ti uzvisuješ koga hoćeš i ponizuješ, ponizuješ koga hoćeš. U svojoj ruci je, u svojoj ruci je svako dobro. Dakle, vjernik i vjernica moraju znati da im se ništa dobro ne može desiti ako Allah želešanuhu to neće. Da im niko štetu ne može nanijeti kada bi se svi svjetovi iskupili da im štetu nanesu ako to Allah subhanahu wa ta'ala neće. Dakle, ne može ti niko koristiti ako gospodar svjetova ne zesu deci. Ko je uvježen u Allaha subhanahu wa ta'ala, on je sigurno spašen. Ko od njega traži, sigurno će mu dati. Sigurno će mu dati prije ili kasnije. Ko se na Allaha oslanja, on mu je dosta. A to ubjeđenje, to ubjeđenje, dakle, je produkt iskrenog i istinskog, istinskog vjerovanja uvjerenje, odnosno vjera braća i sestre, ne smije biti profesija. Ne može musliman i muslimanka biti muslimani od 7 do 4. I onda gotovo. Poslije toga nemaš ništa s vjerom. Vjera, islam, mora biti organski povezan s našim životima. Organski, svaki naš da, svaki naš pokret, svaki naš pokret mora odisati islamom, mora odisati, odisati vjerom. Vjera treba, dakle, mora, i mora biti naša svakodnevnica, jer ona je naš život. Ona je u stvari istinski, istinski život. Govoreći dakle o osnovcu na Allaha subhanahu wa ta'ala, o bogobojaznosti, o istinskoj bogobojaznosti, spomenut ćemo neke primjere. Neke primjere šta znači istinska bogobojaznost i osnovac na gospodara svjetova. U najtežim trenucima, jer ne zaboravite, mi znamo svi u nas snagu iskušenja, je li tako? Da li to bilo siromaštvo, da li bila bolest, da li bila smrt najbliži, ili neka ili poniženja, ili protjerivanja, ili muhađeruk, ili ovo ili ono, čovjek nekad, čovjeka neka toliko iskušenja pribiju u šošak, da misli da nema izlaza. Nema izlaza. Međutim, ako se istinski Allaha boji, mi smo to osjetili sigurno kroz naše živote. Kad ti bude najteže, vrata se otvoraju. Allah daje, Allah daje izlaza. Allah daje izlaz iz najtežih situacija. Pogledajte što znači telefona Allaha kod Nuh alaih, na primjer Nuh alaih salama. Nuh alaih salam je pozivao svoj narod 500, 950 godina. 950 godina. I jako malo ljudi se odazvalo u Allahu u vjeru. I Allahu naređuje da gradi lađu. Jer više neće niko prihvatiti islam od njegovog naroda. Biće kažnjen. Kad je počeo da gradi lađu, sa ono malo vjernika što ga je prihvatilo, kad su nevjernici nalazili pored njega, nijeli su se i smijavali. I govorili su šta? Jesmo vam rekli da on stani nešto nije u redu. Gradi lađu, nigdje vode, nigdje mora. Nije to stvar u redu, ta stvar nije u redu. A Nuh a.s. odgovara, ako se vi izigravate i smijavate sa, nam, sa nama danas, sutra ćemo se mi s vama ismijavati i vidjet ćete koga će snaći bolna kazna potpuno ubjeđen, bez obzira na spletke, na ismijavanje, na izrugivanje, na izrugivanje, vjernik zna da će Allahova pomoć i pobjeda sigurno doći. Zatim, Ibrahim a.s. kada je bio bačen u vatru iz katapulta, jel? Kao mladić. Nalo, nalozili su nevjernici lomaši i bacili ga u vatru. Dolazi mu melek Žibril i kaže, o Ibrahime, treba ti pomoć, kaže Ibrahim a.s. u tako teškoj situaciji, zamislimo sebe u takvom iskušenju. O, Džibrile, ako je od tebe ne treba, ako je od Allaha, onda treba. Ako je od tebe ne treba. Ako te Allah poslao, da pomogneš, onda treba. Onda treba. Bojte ubijeđenosti i čvrstinje i jekina u Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer vjernik, što je, bolj, što je veći vjernik, iskušenja su veća. Ali je zato njegov vjeki i njegov objeđenje veće. I sigurno da će Allah dati izlazi, da će dati, dati pobjedu istinskim vjernicima. Musa alaihi selam bježi od faraona. Bježi od faraona, poveo svoj narod. Oni su povjerali u njega, kao poslanika. Da nisu ne bi sa njim krenuli. Kad su došli do mora, čuli su, čuli su grmljavinu milionske vojske za njima, faraonove kad su se okrenuli i vidjeli toliku vojsku, šta su rekli? Malodušnost je uhvatila. Nema more. Pred nama milion vojnika za nama, koji su željni krvi, želi da nas poubijaju. Rekli su, inna le mudre kun, gotovi su. Pobiće nas, nema od nas ništa. Kaže Musa, tako, tako situaciji, kada su faraonov kada je faraon njegov vojska tik tik za njima za njim pekama kella kella inna ma rabbi sayahdin ne ne nije tako kako vi govori nije tako kako vi kažete zaista je moj gospodar sa mnom i on će me uputiti za nas za nas najbolji on će dati izlaz to more koje vidite za koje smatrate ako bi krenuli preko njega da ćete se utopiti da nema nema izlaza bit će za vas izlaz. Allah će subhanahu wa ta'ala dati 12 staza kroz koje ćete proći, a onda će faraon krenuti za vama, pa će se utopiti u tim valovima, u tom moru za koje je smatrao da je on njegov bog. Upravo će ga ti valovi poklopiti i doživjet će, će poniženje. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u pećini, u pećini na putu hijđe sa svojim jednim drugom Ebu Bekrom, sa svojim jednim drugom Ebu Bekrom, šta se dešava? Dolazi potjera za njima. Ebu Bekr plaće zbog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže ja Rasulullah, samo ako obore pogled, ako obore pogled i pogledaju pečinu videće nas. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se nasmiješio i kaže Ebu Bekre, šta misliš o dvojici s kojima je Allah treći? Inna Allahe ma'ana, Allah je sa nama, ne mogu nas vidjeti, kad bi ne znam koliko gledali u pećinu. Ne mogu nam naštetiti, ne mogu nam nikakvo zlo nanijeti. Dakle, i Allah daje svoju pomoć i svoju podršku. Hađer, Hađer, alaihi salam, žena Ibrahima, alaihi salama, koju je njen muž i Allahov poslanik Ibrahim, alaihi salam, ostavio u pustinji, vallahi, braće i sestre, ovo nije dersk samo za sestre muslimanke da isto izvuku iz toga povuku. Prije toga je ders nama muškarcima. Primjer tevakula i istinske bogobojaznosti. U pustinji ostavlja tek rođeno djete i svoju ženu. Nema nikakvih nastambi, nema ljudi, nema stanovništva, nikakve civilizacije. Sami i okreće se i odlazi. Kad je Hađer vidjela šta je uradio Ibrahim Aleyhisselam, samo ga je upitala o Ibrahime Allah nareke hada je li ovo Allah naredio je li ti Allah naredio da nas ostaviš ovdje bez ničega bez hrane, bez pića bez vode Ibrahim a.s. je rekao jeste Allah mi naredio šta kaže ova ubijeđena mu'minka idem la yudaljana onda nas sigurno neće izdati neće nas izdat Allah. Bez obzira što nema ništa, ni vode, ni hrane, ni ljudi od koji ćeš tražiti pomoć, na koga će se oslonuti, ima gospodar svjetova. Ima gospodar svjetova. U jednoj predaji stoji da je došao Žibril Melek i pita je ko se je ženo ostavio ovdje. Ona kaže, ostavio me Ibrahim. Čini reka Ibrahim jer njega znaju stanovnici nebesa i zemlje. Jer je Allahov poslanik. E, a kome te ostavio? Ostavio je gospodaru svjetova, Allahu subhanahu wa ta'ala. E onda se ne boji. Ne boji se sigurno. Uspjećeš, uspjećeš. I Allah je dao izglas. Dao izglas. Musa ova majka. Musa ova majka koja je tek rodila Musa ala islama. Ha? Zamislite, zamislite taj prizor majke koja je devet mjeseci čekala svoje čedo. Devet mjeseci čekala djete. Rodilo se djete, muško, sin, lijepo, zdravo. I onda ga majka prvi ga put zadoji i onda ga mora baciti lijepo. Mora ga baciti u vodu. Je to neizvjesnost ili nije? Je to iskušenje ili nije? Mi to ne možemo ni zamisliti. I Allah nas neće ni staviti na takvo iskušenje. Jer ga ne bi mogli podnijeti. Ne bi ga mogli podnijeti. Gospodar svjetova kaže njeno bi srce puklo da je Allah nije učvrstio da je Allah nije učvrstio. I zaista bi srce svake majke puklo zbog toga, ako nije napunjeno imanom, ako se istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala ne oslanja. Dakle, to su primjeri istinske, istinske bogobojaznosti, istinskog osnovka na Allaha subhanahu wa ta'ala. Čak, jedan od uzroka na fakije, braćo i sestre, jedan od ključeva na fakije je i tevekul, odnosno takva bogobojaznost, Kaže uzvišeni, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Ko se bude Allaha bojao, Allah će mu dati izlaz i obskrbit će ga, da će mu na svaku odakle se ne nada. I sam slučajati kažu da nema slađe na svaki od one kad čovjek dobije na svaku odakle se ne nada. Radiš u firmi, svaki mjesec dobija 200 eura, 200 eura, 200 eura. Dođe neki tamo mjesec pred kraj godine, kaže direktor, ovaj mjesec 250 eura. Da otvoriš kovjertu, 250 eura. Kaže, čekaj, pa naša je plata 200 eura. Ne, ne, to je sad, ima neki višak se pojavio, dijelimo radnicima po 250 eura. Šta ti je dražo, 200 eura ili 50 eura viška koji si dobio, a nisi im se nadao. Dražo 50 eura, nisi očekivo, ovo redovno dobijaš. Ta nafaka, koja dolazi da se ne nada je draža i slađa od one koja redovno, koju redovno, redovno imaš. Ko se istinski Allaha boji slučaj poznatog pobožnjaka Ibn Ukajla. Ibn Ukajl je bio čovjek koji je bio jako pobožan. Krenuo je na hađ, pošao je na hađ sva, i nekak svoj prodao da bi obavio hađ. I kada je krenuo, put je bio težak, nestalo mu je hrane, nestalo mu je vode, ali nije htio da prosi da traži od ljudi hoće da se posvjeti samo i badetu. Kad je došao kod Čabi, klanjao dva rekata, ugledao je kesu. Kesa svezana, jer je posljednim lanšićem. Kaže, sanallah, šta je ovo? Otvorio je, gdje je kesa puna bisira. Puna bisira. Čiji su biseri, šta će se dovolilo? Veliko bogatstvo. Nedugo zatim čuje glas jednog starog muslimana, sjede i bradi, kaže, o ljudi, je li neko našao pjesu takvu i takvu. Ako je bude našao, ako mi je vrati, daću mu 500 dirhema. I on dolazi kod tog čovjeka i kaže mu, ja sam našao kesu, ali mi je opiši. Pa kaj je kesa je takva, koliko u njoj ima bisira, ima toliko i toliko. I je li zavezana neče vijeska je takvim i takvim lančom, odnosno konce. Evo kaj, to je tvoje. On mu daje 500 dirhema, kaj neću. Neću, vallaha. Kako nećeš, to je tvoje. Zaslužio si to. Ovo je mnogo veće bogatstvo od toga. Ovo vrijedi stotine hiljada zlatnika, a kamo 500 dirhema. Kaže, zar me ne bi bilo spid i sram da pred Allahovom kućom, da pred Allahom tražim nek od nekog drugog osmoda Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovaj čovjek kad je to vidio, onda je uputio dovu Allahu za ovog čovjeka. Završio je hađ, završio je hađ, on je krenuo s lađom, krenuo je na lađi svojoj kući, međutim, Zaduvao je jak vjetar. La, lađa. Lađa je bila potopljena. Svi su pomrli osim njega. I lađa se zaustala na, jednoj, na obali. Ugledao je selo i džamiju u tom selu. Ja idem svratiti. Da se malo odmorim, da abdeskim, da klanjam, da klanjam, bilo je akšansko vrijeme. Ušao je u džamiju, mrezin je pručio Ezan i onda se okrenuo po, prema ljudima i ugledao, ugledao je njega, nepoznat čovjek, aj ti nam budi imam kako ja imam sa svog imama, nemoj mama, kaj ti, kaj ti budi imam. On je klanjao i pošto je jako lijepo učio Kur'an, kazu on njemu nakon toga, Boga mi ti nama ostaješ ovdje zahođe. Ljudi, ja sam miskin čovjek, ja nemam nigdje ništa, moram se vratiti svojoj kući, nemojte mi, od čega ću živjeti, mi ćemo tebi dalat, ali će sve se tolje kod nas ima. I tako je bio. Nakon nekoliko dana dolaze, dolaze e, glavešenja sela, dolaze predstavnici sela i kažu mu, Znaš šta je Fendija, ti mašala lijepo učiš, učiš nam djecu, podučavaš na Kur'anu, sunetu, posljednju ali nisi oženjen, moramo te oženiti. Ne možeš tako neoženjen biti imam. Da upotpuniš, dakle, sve te, sve te šartove. E, ljudi, ne boj se, ja sam siroma, nemam kuće, koja će se djevojka za mene udati? Ne brini ti kako ti hoćeš, mi ćemo tebe inša Allah oženiti. Ima od našeg starog imama koji je umro, čerka. Ti si njega zamijenio, ima njegova čerka, pa ćemo te odvesti ako ti se svidi i ako se ti njoj svidiš onda uzmite se ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Otišli su, kad je on ugledao djevojku koja se pripremila za taj susret, ona je gledala, a on je samo gledao u onaj lančić na njenom, na njenom vratu. Pa mu kaže, ljudi, šta je s tobom ova? Njoj oči ispod se gleda i čute ga, ti samo gledaš u lančiću, se ne gledaš u nju. Kaj ljudi, za ovaj lančić, ovaj meni lančić poznat, poznat mi ovaj lančić. Kako ti je poznat? Kad ja sam bio na hađu i našao sam kesu bisera sa ovim istim lančićem koji, koja je bila zavezana s ovim lančićem. Kad jesu ti taj čovjek koji je to našao? Kad jesam? Kad je tako nam Allaha taj naš imam nam je pričao o tebi. Pričao o tebi stalno. Jednoga dana posle namaza je uputio dovo, a mi smo govorili amin i rekao je, ja rab, između ostalog, ja rab u svojoj dovi, podari mojoj čerci muža sličnom onom mladišu koji je našao, koji je našao moju tešu bisjeru. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da on dođe u to mjesto, da se zaposli kao imam i da oženi čerku bivšeg imama koja je bila jako bogata i riješio je, riješio je sve, svoje, sve svoje probleme. Dakle, istinski tevekul i oslanac na Allaha subhanahu wa ta'ala je ključ na fakije ili nalučke, a kamo li ahiretske sreće koja je najbitnija i najvažnija. Omer radi Allahu Karan je jedan put naj, bio na putovanju i vidio jednog čobana čuva ovce i kaže mu mladiću daj nam prodaj jednu ovcu da je zakoljemo. Kaj ne mogu ja prodat ovcu. Ne mogu ja to uraditi jer nisu moje ovce, ja sam samo čoban, ja sam sluga. Nema veze kaj su sluga, tvoj gospodar te ne vidi sada. Ne vidi se tvoj gazda. Zato li ovši i daćemo ti pare. A kaže o njemu, o čovječa, gdje je Allah? Zar Allah ne vidi? On me radijala sam obradovan ovim. Zastao je i kaže, stvarno, gdje je Allah? Ne da se pita gdje je Allah, da ne zna, zna on. I on kaže, jeste, na Allaha treba misliti. Zadivljen bogobojaznošću ovog mladića, otišao je i tražio njegovog, njegovog gospodara ovog, odnosno gazdu, kako mi kažemo, jel? I kaže mu, bil mi prodao, pita ga, bil mi prodao svoje stado, kaj e, bi, koliko, toliko, a bil mi prodao čobana, koji je bio rob, dakle nije bio slobodno, što je bio rob, sluga, kaj e, bi. Kad se on vratio sa stadom, kaže mu, Omer, odjel sam, to su moje ovce sada, ja sam ih kupio, a kupio sam i sebe. Kupio sam i to sve bore. U stvari, to nije borba protiv svide. Oni se sad, to je licemirje. To je licemirje. Oni koji kad se bore protiv side, oni su u stvari borci da se ona proširi. Da se proširi ta bolest. Jer ovo, je li ovaj govor neargumentiran? Je li neargumentiran? Wallahi nije. Kako su, kako šire sidu? Otvorili su vrata nemorala, sva moguća vrata i droge, i prostitucije, i alkohola, čak reklamiraju sva ta zla. Reklamiraju najboljim generacijama, mladićima i djevojkama u najboljoj dobi. U najboljoj životnoj dobi. Ali također u dobi kad, kad je strast iska najveća, otvorili su sva vrata na mora. Dakle, svojim sinovima i čarima. I kad obole, kad se zaraze, onda podučavaju ljude kako će se ponašati prema tim jednicima. Jeli nemojte ih odbacivati. S njima se družite. Šta je fajda? Kakva je fajda nama da se mi družimo s njima? Šta ćete njima pomoći? Oni su opet propali slučajevi. Bolje li od njih nema ništa. U najboljim godinama postali su, postali su ljudi za kojima se mora brinuti. Moraju se graditi socijalne institucije posebne. Posebne bolnice za njih. Društvo se, umjesto da se oni tada brinu o društvu, to je smjena generacija, je tako? Mladost je kišma jednog naroda. Kad se čovjek odškoluje, kad završi školu, ili zanat, ili ili da se zaposli, od njega ovo društvo očekuje mnogo. Da zamijeni stare ove ljude. Međutim, među, umjesto toga, ovi stari ljudi, stare generacije se brinu ponovo tim mladima, zbog njihovog nemorala, zbog lošeg života i tako dalje. Dakle, nema izlaza, nema izlaza mimo, mimo islama islam se odlikuje potpunom pravednošću, moralnošću, umjerenošću i, i realnošću. I to moramo shvatiti, to moramo shvatiti. Zatim, sigurnost braća i sestre u sebe i samopouzdanje u sebe. Šta to znači? To ne znači oholost. Da se muslima smaka ohole zato su muslima. Ne, muslima ne može biti ohol, istinski musliman. Može biti ponosan, ali ne može biti ohol. Ne može biti ohol. Ponosan može biti sa svojom vjerom, makar sam živio, u Skoplju, makar sam živio u Parizu, makar sam živio u Sarajevo, neko sve ostalo kufr. Ako ti zna da sediš Allahu u istinu, ti si ponosan s tim, ti visoka šela hodaš i pozivaš druge i tražiš metode kako ćeš i kako ćeš i kako ćeš piti i pozoveš u Allahu istinu. Jer se duša ljuska ne može smiriti drugačije osim, osim sa istinom. Ja sam bio uz Ramazan u Švedskoj. U Švedskoj sam bio, odnosno po Evropi, obično mnoge džemate, Jedan šveđanin od 70 godina je prihvaćao islam u toku Ramazana. Od 70 godina. Veliki biznismen. Čovjek koji, koji ima, kažu, pola Stockholma njegovog. Međutim, kako je primio islam? Jedna naša muslimanka bošnjakinja koja je radila kod njega kao menadžer, preko nje je primio islam. Ona imala svoju posebnu kancelariju gdje se nije družak u štartu, ni se je ko ulazio. Vidite, poga, ona kod njega radila, on nju uopšte nije znao, nisu kako išao islamu ona bi uradila svoj posao ovdje svojoj kući. Međutim, imali su jedan sastanak, veliki skup biznismena, bogatih ljudi, jel tako, u Egiptu, u Kairu. Bilo je tu prinčeva, muslimana, bogataša i tako dalje. Kad su došli normalno, na svoj svečanosti, na tom skupu, takav skup mora se zalit malo, jel, viskije. Pa je musliman, taj koji je bio domaćin, služio viski i kad je došao do njih, ona kaže, hvala lijepo, ja sam muslimanka, ja ne pijem viski, a ne pijem alkohol. Pošto su svi govorili engleskim jezikom i dobro se razumjeli, kaže, pa ja sam taj musliman, šta hvala imam što pijem alkohol? E, ti da si pravi musliman, ne bi pio alkohol. To ti fali, to je falinka, a ja sam muslimanka, nemoj me s time nuditi. Nakon toga, tek sada je taj čovjek o 70 godina, ako se vraćali u Švedsku, razgovarao u avionu u toku putovanja s tom muslimankom o islamu. Kada mu je ona ispričala priču o tevhidu, o ljepoti islama, o principima Allahove vjere, kad su se spustili u Štokholm, otišli su u mešćit i ovaj čovjek izgovorio šehadet pa čovjek izgovorio šehad, džaba ti bogatstvo, džaba ti tvoj ugled, znači nije mogla duša naći mira nigdje, <laughs> nigdje, ni u čemu, ni na takav način, osim, osim, osim u islamu. Te vjernik i vjernica mora, makar bile dakle sami, moraju biti ponosni ponosni, jer on zna da nosi istinu i zna da ga Allah voli i zna da ga Allah štiti i da će ga sačuvati svih zala. Ako ga, ako ga potrefi kakav musibet, ono što mu je Allah propisao, Allah će dati da isto ga iziđe kao pobjednik, inša Allah. Neće biti ponižen, neće biti ponižen sigurno, niti osramoćen. A onoga koga Allah voli, kaže poslanih sallam, kada Allah zavoli jednog svog roba, onda obavije si Džibrila i kaže mu, ja Džibril, ja volim tog i tog čovjeka, svoga roba, zavoli ga i ti. I Džibril ga zavoli. I onda Džibril pozove stanovnike nebesa. A ko stanovnike nebesa? Meleki. Jedni su stalno na seđbi, jedni su stalno na ruku, jedni su stalno na kijamu, stalno u zikru Allahu Đalešanu. Ali kada ih pozove, Džibril čuše, i reći će o stanovnici nebeska Allah voli tog i tog roba tog i tog čovjeka zavolite ga i vi i zavoli ga svi stanovnici nebeska i ta se naroda prenese na stanovnice zemlje i šta mislite vraćaju sestre za čovjeka kojim se bave stanovnici nebeska šta mu mogu stanovnici zemlje šta mu mogu stanovnici zemlje nauditi Dakle, istinski vjernici vjernice su u okrilju Allahove milosti. Allahu je milosti, ako se istinu što ostane na Allaha, sigurno će biti, sigurno će uspjeti i bit će pobjednici prije ili kasnije. I taj duševni poraz, braće i sestre, je vrlo opasan. Vrlo musliman to ne smije osjećati. Ne smije doživjeti taj, ta, ta, taj, taj poraz da se osjeća poniženim, da se osjeća manje vrijednim. Kakav kompleks može nositi musliman kao musliman? Bez obzira gdje živio i kako živio. On mora osjećati ponos. Mora osjećati ponos. Jer ova vjera će pobjediti. Ako bude zdučeno poražen, onda ćemo otići dvije krajnosti u koje su oči danas i muslimani. Ili ćemo, ili ćemo prihvatiti to poniženje, ajde što ima veze, ne može se bolje. Mi smo u takvoj situaciji, to je kader, to je sudbina, to je odredba i gotovo. I pomiri se s poniženjem, makar se klali, palili, silovali, ubijali, ne možemo, sad će, slabi smo. Ili će otići u drugu krajnost, pa će pojedinci pokušati silom da riješi situaciju. Silom da riješi situaciju. Hajmo pravi haos ovdje, hajmo ubiti onoga ondje, nevinog čovjeka i tako dalje. Što? Da donesemo dobrobit islamu? Kako se donesemo dobrobit islamu? To nema veze s islamom. To je dokaz da si ti u čvrstu kako, da ne znam skućeš, da nemaš izglaza. Da nemaš izglaza. Dakle, u oba dva slučaja smo pogriješili. Jer mi stalno krivimo druge. Mi znamo da su nama nemuslimani, odnosno ne, nevjernici, prirodni neprijatelji. I oni će se stalno boriti. Stalno boriti protiv nas. A mi stalno njih krivimo. Iako to znamo, oni su krivi, oni su ovako, oni nama čine zlo. Jeste, jeste, čine nam zulum. Ali šta mi radimo da se spasimo od tog zuluma? Da na ponosan i dozvoljen način iziđemo iz te, iz te krize. Iz te krize. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao pobjedu istini i kaže govoreći o nevjerničkim svrtkama. Inna allazine kafaru yunfikuna amwalahum li yasuddu an sabilillah. Zaista nevjernici troše svoj metak da bi odvraćali od Allahovog puta. Zar ga ne troši, a? Nemili se. Nemili se na tenkove, na naoružanje, ra, raznu propagandu, e, knjige, ide, određene ideje koje žele da protire i tako dalje. Potrošiše sad i metak, i život, i vrijeme, i nova, da bi odvraćali od Allahovog puta. Pa kaže uzvišeni, sese junfi kuneha, potrošit će ga on sigurno. Potrošit će ga sigurno. Summe te kunu alejim hasra, zatim će tugovati. Zatim će tugovati. Summe juglebun, zatim će biti poraženi. Žaba što sve ulazi, sve na kraju će sigurno biti, biti poraženi. Valladine kafrira džahnama juhšarun, zaista će nevjernici u džahnama biti bačeni. Dakle, nije do njih donacije, donacije. A dokaz, braćo i sestre, da je donas, jeste hadis koga bilje džimam i malik u svojom uvrcao i drugi, i drugi muhadisi, drugi sakupljači hadiski zbirki, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, molio sam Allaha za tri stvari, pa mi je dvije uslišao, a jednu nije molio sam Allaha da moj ummet ne kazni i ne uništi glazu. I Allah Đelešan je uslišao dovu. Ummet Muhammed Aleyhisselama neće uniš, biti uništen sigurno od glazu. Neće mu uništiti od glazu. To je Allahovo obećanje. To je Allah, u to nema nikakve sumnje. I molio sam Allaha da moj ummet ne uništi time što će se vanjski neprijatelj okupiti protiv njega pa ga uništiti i strijebiti. I Allah mi je uslišao tu moju dovu. Znači, kada bi se svi neprijatelji sama okupili, ne mogu uništiti umet Muhammeda s.a.v. To je Allahu obećanje. I molio sam svoga gospodara da moj umet ne uništi i da ga ne iskuša međusobnim trvenjem i sukobima. I nije mi uslišao tu dovu. Zašto? To je dokaz, braće i sestre, da je loptica na našem polju. Kod nas je. Do nas je. Zašto Allah je zašto nije uslučao dovu da se mi međutome trvemo? Zato što je Allahova istina jasna. Jasna ko dan. Imamo objavu. Imamo autentičnu Allahovu knjigu i Allahovu knjigu možemo svakodnevno uzeti u ruku pred svima i kazat ovo je Allahova objava. Neka neko drugi dođe sa time, sa bilo kakvom knjigom i kaže ovo je Allahova objava. Od korica do korica. Ne može. Osim da uzme Kur'an. Osim da uzme Kur'an. Imate dakle Kur'an. Muslimani. Imate Kur'an Allahovu objavu. Drugi to nemaju. Drugi to nemaju i onda je logično što se međusobno svađaju i tuku. Vi imate Kur'an i sunet poslanika sa sallam. Kaže sa sallam, Taraktukum alal bejba, lejluha kenehariha, la jezidu anha illa hal. Ostavio sam vas na bijeloj stazi, čije su noći jednako bijele kao i dani, neće je napustiti tu stazu, osim onaj koji je stradalni, koji je sam sebu propasio. Dakle, donacije, zašto svađe, zašto pretiče među muslimanima, Zašto ne sporazumi? Ako nema Kur'an i sunnet. Kaže uzvišeni, وَإِنْ تَنَعْزَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Ako se u nečemu ne slažete, onda se vratite Allahu i poslaniku. Ako ste vjernici, ako ste vjernici, dakle, mi imamo izvor našeg ponosa. Samo se trebamo istinski njemu vratiti. Istinski se njemu vratiti i vidjet ćete da će nestati i nejedinstva, i nesloge, da ćemo biti ponosni, da ćemo biti jedinstveni, da ćemo biti jaki i da tada nevjernici neće smjeti Pa tada nevjenici neće se ti pokušat da napadnu, da napadnu. Jer oni neće napast samo onda ako se, ako, ako ne budu smjeli. Ako ne budu smjeli. Jer se oni stidit ne znaju. Niko ih nije stidu učio i moralu. Ako mogu, sigurno hoće. Ako, ili ako smiju. Ako ne smiju, samo to može biti razlog. Samo to može biti razlog. A, neće smiti, a mi nećemo nikada nikoga i ne smijemo napadat nepravedno nepravedno, ni ponižavati, ni vrijedati. Ostat na stazi Kur'ana i sunneta dostojanstveno, ponosno, hrabro i ponizno i tako dalje. Dakle, sve osobine lijepog islamskog ahlaka treba imati pri sebi i onda će biti hajri slavu. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu Islama, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nas učini od onih koji će biti sebeb upute drugih ljudi, i koji će činiti velika djela u korist ovoga ummeta i korist čitavog čovječanstva. Molim Allah da nam oprosti grijehe i da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom Muhammedom s.a.v. njegovim ashabima i onima koji su nas pretekli u dobro. Zatim Allah, salam وبنان وكذلك من بعد مماتي أن ينزلني خير مكان فاسأل الفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي ولدي ريحانة وجداني ولدي تقبل مني بيض حناني اسأل للفردوس الأعلى من جنة ربي منزلا دوما يطرب روحي ويبدل ظلمة أحزاني